və səcdəyə qapanın və Allaha yaxşı işlər görməklə ibadət edin ki, Rəbbinizə yaxşı işlər görməklə ibadət edin ki, bəlkə nicat tapasınız. Və Allah yolunda lazımınca, layiqincə cihad edin. Və bu ayə bütün müsəlmanlara xitab olunub. Və Allah Taala bu ayədə müsəlmanlara ruku edib, səcdə edib, ibadət etməklə bir yerdə birlikdə Allah Allahın yolunda cihad etməyi əmr etdi. Və Allah yolunda hər kəs bacardığı qədər, gücü çatdığı qədər cihad etməlidir. Və cihadın necə ki alimlər buyurur, kitablarında gətirirlər, cihadın dörd mərtəbəsi var. Birincisi, ən birincisi olan cihadun nəfs nəslə cihaddır. İkincisi, cihədü şeytan, şeytanla cihad etmək. Üçüncüsü, cihədül kuffar, kafirlərlə cihad etmək. Və nəhayət dördüncüsü isə cihədül münafiqin, münafiqlərlə cihad etməkdir. Və bu cihadın dörd mərtəbəsi arasında ən önəmli olan və ən əsası olan, necə ki, alimlər buyurur, birinci növdür. Nəfsul cihadun nəfsdir. Nəfsi cihaddır. Və bu xütbəmizdə biz nəfsi cihad barədə danışacağıq. Və bayaq qeyd etdiyim kimi, cihadın dörd növü var, dörd mərtəbəsi var və ən önəmlisi olan birincidir. Niyə görə? Çünki nəfs insanın daxilindədir və insan öz daxili düşmənini məğlub etməyincə xarici düşmənlə mübarizə apara bilməz. Və nəfs sözü nədir ilk öncə? Nəfs dedikdə ərəb dilində bir çox mənada gəlir. Çox mənalı sözdür. Mənalarından biri, məsələn, ruh. Ruh nəzərdə tutulur, insanın ruhu. İkincisi, insan, yəni canlı canlı nəzərdə tutulur. Necə ki Allah təala buyurur: "Kullu nefsin za'iqatul maut." Hər bir nəfs, yəni hər bir canlı ölümü dadacaqdır. Və mənalarından biri məsələn qan nəzərdə tutulur və s. Və həmçinin mənalarından biri təkid üçün işlənir, özü deməkdir, bir şeyin özü. Və bizim cihadun nəfs dedikdə nəzərdə tutduğumuz və mənalarından biri də insanın daxilində olan və insana, yəni Allah təala insanı təbiətcə nəfslə nəfs yaradıb, nəfs nəfsi onun içində yaradıb ki, hansı ki bu nəfs insana pislikləri əmr edir. Və nəfs insanı yaxşı işlərdən çəkindirir. Nəfs şəhvət, istək deməkdir. Və məhz insan ilk növbədə öz nəfsi ilə mübarizə aparmalıdır. Və niyə görə ən əfsəl və ən əsas sayılır? Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm səhih hədislərin birində buyurur ki, Əl-mücəhidu mən cəhədə nəfsəhu fi taatilləh vəl-mühəciru mən həcərəl xataya və zunub. Mücahid o kəsdir ki, o Allaha itaətdə nəfsi ilə cihad edər. Və mühacir də o kəsdir ki, o günahları və günahları və səhvləri tərk edər, yəni hicr edər. Və başqa bir hədisdə, Cəmi-i Sahirdə gələn hədisdə Şeyx Albani səhiləşdirib, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, Afdalul cihadi ən yücahidəl raculu nəfsəhu və həvəhu Ən fəzilətli cihad kişinin öz nəfsi və həmçində öz havası ilə, yəni istəyi ilə etdiyi cihaddır. Və həmçində Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm xütbəsinin əvvəlində, hər dəfə xütbənin əvvəlində bu duanı deyərdi. وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ عَمَلِنَا Və biz də bunu hər dəfə deyirik xütbənin əvvəlində. Mənası nədir? Nəfslərimizin şərindən və pis əməllərimizdən Allaha sığınırıq. Və həqiqətən də nəfs insana pisliyi əmil edər. İnsanı yaxşılıqlardan çəkindirər. Və insan əgər daxili düşmənini məhv etməyibsə, mübarizə aparmayıbsa, digər cihad növlərinə keçə bilməz. Və nəfs, nəfsin şəri insanla Allah arasında olan bir maniyədir. Və insan o zaman öz Rəbbinə qovuşur ki, Rəbbinə çatır ki, yetişir, əgər bu nəfsi nəfsə qalib gəlsə. Və insanlar öz nəfslərinə tabi olub, olmamaq baxımından iki qismdirlər. Birinci qism insanlar öz nəfslərinə qalib gəliblər və nəfsi ona itaət edir. Və harama meyil etdikdə nəfsini qadağan edir. Amma ibadətlər çətin gəldikdə isə nəfsini rəğbətləndirir, həvəsləndirir. Məhz bu möminin nəfsidir. Yəni, möminin nəfsi budur. İkinci növ isə, ikinci növ insanlar isə əksinə öz nəfslərinin quludurlar. Nəfsləri nə istədisə, onu verirlər ona. Əgər hansısa bir haramı istəsə, qadağan etmir yerinə yetirir. Və əksinə, əgər hansısa bir ibadət çətin gəldisə ona, onu tərk edir. Və birinci növ insanlar, birinci qrup insanlar, yəni öz nəfslərini, özlərinə tabi edən insanlar, məhz bunlar nicat tapanlardır. İkinci qrup insanlar isə bunlar həlak olanlardır. Və Allah-u Teala Quran-ı Kerimdə bu iki qrup insanları qeyd edərək buyurur. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى كم هدي أشمشسا ودنيا حياتنا آخرتا استن بلمشسا حقيقة جهنم onun sığınacağı olacaqdır. Ancaq kim Rəbbinin hüzuruna gələcəyindən qorxmur və nəfsinə ehtirası qadağan etmişsə, həqiqətən cənnət onun məskəni olacaqdır. Və Allah Teala bu ayədə bizə bildirdi ki, nəfs insana nəyi əmr edir? Nəfs insana əmr edir dünyanı axirətdən üstün tutmaq və həddi aşmağa əmr edir. Amma Allah Teala nəyi əmr edir? Allah Teala isə insana ondan qorxmağı və nəfsin istədiyi şeyləri qadağan etməyi əmr edir. Və insan azaddır. İnsan müəyyən mənada azaddır. Və insan özü seçir. İstəyir Allahın əmrini, Allahın çağırışını yerinə yetirib. Nəfsi istədiyi, istədiyindən qadağan edər, yəni nəfsin çəkdiyi şeyləri, haramları qadağan edir. Amma istəsə və bu zaman nicat tapır və istəsə də nəfsin dediklərini qəbul edir və həlak olur. Və Allah təala bu ayədə bizə bildirdi ki, məhz öz nəfslərini nəfslərini ehtirasdan və istəkdən qoruyanlar məhz bunlardır nicat tapanlar. Və nəfs özü tamahkardır, məsələn, nəfs tamahkardır xəsisdir. Öz malını Allah yolunda xərcləməyə insanı qadağan edir, mane olur. Və insan baxırsan milyonlarla və yaxud böyük bir məbləğdə pul boş-boş şeylərə sərf edir, nəfsində heç bir sıxıntı yaranmır. Çünki nəfsə xoş gəlir bu. Amma Allah yolunda xeyir bir işə xərcləyəndə az da olsa nəfs sıxılır. Və Allah Taala da buna görə buyurur ki: "Və enfiqu xeyran li enfusikum" وَمَنْ يُوْقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِهُونَ Malınızdan öz xeyriniz üçün Allah yolunda xərcləyin. Nəfsinin tamahından qorunanlar nicat tapanlardır. Və həmçinin nəfsin növləri var. Allah Teala Quran-ı Kərimdə bizə nəfsin növlərini qeyd edib. Və nəfsin növlərindən biri ən-nəfsul əmməratu bis-su insana pislikləri əmr edən nəfsdir. Və necə ki, Allah tala buyurur, İnnən nəfsə ləəmməratun bis-su'i illə mə rahimə Rabbi. Həqiqətən nəfs insana pis işləri əmr edir. Yalnız Rəbbinin rəhm etdiyi kəslər istisna olmaqla. Və nəfsin növlərindən biri özünü qınayan ən-nəfsul ləvvamə. Allah təala Quran-ı Kərimdə and içir. Və la uqsimu bin nəfsil ləvvəmə özünü qınayan nəfsə and olsun. Və biz bilirik ki, Allah Taala and içdiyi məxluq and içirsə əgər Allah Taala bu məxluqa, deməli ora diqqət etmək lazımdır. Və özünü qınayan nəfs bəyənilən də ola bilər, bəyənilməyən də ola bilər. Əgər qınayan nəfs hansısa bir günah etdiyinə görə və yaxud hansısa bir vacibi tərk etdiyinə görə nə, özünü qınayırsa nəfs, bu bəyənilən nəfsdir və yaxud hansısa bir dünya malına görə, dünya işinə görə qınıyırsa, bu bəyənilmir. Və üçüncü nəfs, Allah təala Quran-ı Kərimdə buyurur: "Ən-nəfsul mutmainnə" Arxayın nəfs. Yəni Allahı zikr etməklə, Allaha ibadət etməklə rahatlıq tapan arxayın nəfs. Və bu nəfs möminin nəfsidir. Necə ki Allah Teala buyurur: "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnə" irci'i ilə rabbiki radiyətən mərdiyyə fədxuli fi ibadi vadxuli cənnəti O gün möminə deyiləcəkdir Ey arxain olan nəfs razı qalmış və razılıq qazanmış halda öz Rəbbinə tərəf dön mənim qullarımın cərgəsinə keç cənnətimə daxil ol Amma nəfsul ləvvəməyə isə ayə və lə uqsimu bin nəfsil ləvvəmə and olsun, and içirəm peşmançılıq çəkən nəfsə. İndi isə görək bu nəfslə cihad dedikdə nə nəzərdə tutulur? Yəni, nə deməkdir? Nəfslə cihad dedikdə nə inəməliyik? Nəfslə cihad dedikdə insan öz nəfsini hesaba çəkməsi və Allaha itaətdə rəğbətləndirməsi və etdiyi günahlara görə qınaması və həmçində onu qadağan etməsidir. Budur nəfsi cihad. İnsan öz nəfsini hesaba çəkməsi, ilk nömrədə hesaba çəkməlidir. İkincisi, Allaha itaətdə olan şeylərdə rəğbətləndirməlidir. Çünki nəfs belə bir şeydir ki, məxluqdur ki, onu rəğbətləndirsən, o rəğbətlənəcək. Həvəsləndirsən, həvəslənəcək. Və necə olmalıdır? Elmlə, elmi artırmaqla. Əgər arxain etsən, o zaman tənbəlləşəcək və etməyəcək. Və Ömər, Ömər ibn Xattab radiyallahu anhu deyir, qiyamət günü gəlməmişdən və hesaba çəkilməmişdən əvvəl öz nəfsinizi hesaba çəkin. Və əməlləriniz tərəzidə çəkilməmişdən əvvəl öz nəfsinizi tərəzidə çəkin. Bugün nəfsinizi hesaba çəkməyiniz sabah özünüz hesaba çəkilməyiniz üçün asan da olacaq. Və məşər gününə hazırlaşın. O gün siz məşərə gətiriləcəksiniz və heç bir sirriniz gizlədilməyəcək. Və sələflərdən Meymun ibn Mehran deyir, şərik öz şərikini hesaba çəkdiyi kimi Qul da öz nəfsini hesaba çəkməyincə təqva olmaz, təqvalı olmaz. Yəni, təqvalı kəs o kəsdir ki, necə ki, şərik, yəni ticarətdə şərik olan, öz şərikini hesaba çəkir və qul da öz nəfsini bu cür hesaba çəkməlidir. Və başqa bir sələf deyir, nəfs xain bir şərikdir. Əgər onu hesaba çəkməsən, sənə xəyanət edər. Həsənül Basri deyir, Bu gün nəfslərini hesaba çəkənlərin qiyamət günü sorğu sualı asan olacaq. Və bu gün nəfslərini hesaba çəkməyənlər isə çətin olacaq. Və bil ki, bu gün öz nəfsini hesaba çəkməkdə nə qədər ciddi olsan, şiddətli olsan, qiyamət günü sənin üçün bir o qədər rahat olacaq. Və bil ki, əgər bu gün nəfsini e, hesaba çəkməkdə səhlənkarlıq etsən və qiyamət günü də sənin üçün ağır olacaq. Və İbn-i Qeyyim rahiməhullah nəfsi cihadı qeyd edir və buyurur ki, deyir ki, nəfsi cihad dörd mərhələdən ibarətdir. Birinci, insan haqqı bilməkdə, haqqı öyrənməkdə, hidayət yolunu öyrənməkdə öz nəfsi ilə cihad etməlidir, yəni elm almaqda. Elm almaqda ilk növbədə müsəlman öz nəfsi ilə cihad etməlidir. Yəni, öz nəfsini elmə yönətməlidir. Çünki niyə görə? Əgər elm olmasa, bilməsə, insan bu dünyada və ahirətdə xəsarətə uğrayacaq. Nicat tapmaz. Və dünya və ahirətin nicatı yalnız elmə, şəriət elmini öyrənməyə bağlıdır. Həqiqətən də elm almaq özü nəfsi cihada ehtiyacı var və insan nəfsini həvəsləndirməlidir. Necə elm barədə olan hədislər, elmin fəziləti bu barədə hədisləri oxumaqla özünü həvəsləndirməlidir elmə və həmçində səbr etməlidir bu yolda. Çünki elm almaq həqiqətən çətindir. Nə çox insanlar var ki, elm almaqda yarımçıq öyrənirlər, yarımçıq saxlayırlar. Çox az bir qism insan gəlir müəyyən bir mərtəbəyə nail olur. Və ikincisi, nəfsi cihadın ikinci mərhələsi öyrəndiyi bu elmi əməl etməkdə nəfsi ilə cihad etməsidir. Çünki öyrəndikdən sonra əgər et, bildiyini əməl etməsə, bu zaman bu elmin ona faydası olmaz. Faydalı elm sayılmaz. Və həqiqətən də insanın bir şeyi bilib, əməl etməsi özü nəfsi cihada ehtiyac var. Baxın, nə çox günah edənlər, siqaret çəkən və yaxud harama baxan, məyər bunlar onun haram olduğunu bilmirlər, bilirlər. Sadəcə nəfsi, nəfsinə üstün gələ bilmir, nəfsi ilə cihad edə bilmir. Və buna görə də baxırsan, siqaret də çəkir, harama da baxır və s. və s. Ona görə də nəfsi cihad əməl, əməl etməkdə çox önəmlidir. Baxırsan, kimsə hansısa sünnətləri tərk edir, müəyyən haramlara gedir, niyə görə deyir, ətrafdakılar belə deyər, cəmaat belə deyir, filankəs belə eləyər, işdən çıxardarlar. Və yaxud eləsi var, hətta namazın atır, deyir, mən işdə qıla bil, iş, iş, işlə alaqəli. Niyə görə? Çünki nəfsinə üstün gələ bilmir. Üçüncü, nəfsi cihadın üçüncü mərtəbəsi bu e, öyrəndiyi elmi öyrətməkdə və həmçində dəvətdə nəfsi ilə cihad etməsidir. Çünki bu elm nə zaman ona fayda verər? Əgər öyrəndiyini tətbiq eləsə və öyrətsə. Əgər öyrətməsə, nicat tapmayacaq. Və əgər öyrətməsə, elmi gizlədənlərdən olacaq. Və dördüncüsü, bu dəvətdə yəni de, deməli nəfsi cihadın dördüncü mərhələsi bu dəvətdə, yəni Allahın haqq dinini öyrəndiyini və əməl etdiyini dəvətdə insanların əziyyətinə səbr etməkdə nəfsi ilə cihad etmək və bu da çox önəmlidir. Çünki əgər dəvətçi səbirli olmasa, bu halda o dəvət edə bilməyəcək. Çünki əgər kimsə dəvət edirsə, dəvətlə məşğuldursa, mütləq ona insanlar tərəfindən bir əziyyət gəlməlidir. Və əgər qul bu dörd mərhələnin dördünü də yerinə yetirirsə, bu zaman o, Rabbani bir mömin olur. Və alimlər, sələflər icma ediblər ki, alim öz bildiyini əməl etməyincə və həmçində öyrətməyincə o Rabbani alim sayılmır. Və Loğman aleyhisselam öz oğluna vəsiyyətdə deyir, Ey oğlum, bil ki, iman rəhbərdir və əməllər isə idarə edən, idarəçi və nəfs isə inatkardır. Əgər idarəçi, yəni idarə edən zəifləyərsə, bu zaman azar, nəfs azar. Və əgər rəhbər az, zəifləyərsə, bu zaman azar nəfs daha da inatkar olar. Və əgər hər ikisi cəm olarsa, yəni rəhbər, iman və həmçində əməllər, bu zaman nəfs tabi olar, itaat eləyər. Və əgər nəfsi həvəsləndirsən, nəfs həvəslənəcək, rəğbət, rəğbətləndirsən onu hansısa əmələ edəcək. Və əgər nəfsə arxain olsan, bu zaman səni, sənə xəyanət edəcək. Və hikmətli insan o insan sayılır ki, o nəfsini qınıyır və nəfsini etdiyi günahlara görə alçaldır ki, bir də bu günahlara qayıtmasın. Bu ağıllı insandır, hikmətli insandır. Və əksinə isə ağılsız insan o insandır ki, o nəfsini uca tutur və nəfsi nə istəyirsə ona verir və həmçinin də nəfsi də inatkarlıq edir və nəticədə nə olur? Nəfsi nəyi yaxşı görürsə, insan da onu yaxşı görür. Və nəfsi nəyi pis görürsə, insan da onu pis görür. Barakallahu li və ləkum fil Qur'ani və sünnə və nəfəni və iyyəkum bimə fihimə minəl əyəti vəl hikmə أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Möhtərəm müsəlmanlar, Allahdan qorxun və nəfsinizi hesaba çəkin. Və bilin ki, nəfs günaha meyl edəndir. Baxmayaraq ki, bilir ki, bunun aqibəti ağır olacaq. Və həmçinin nəfs itaət və ibadətə səhlənkardır, tənbəldir. Və baxmayaraq ki, bilir ki, bunun arxasında daimi əbədi ləzzət durur. Və öz nəfslərini, nəfslərinə istədiklərini verənlər, yəni nəfslərinin qulu olanlar, elə zənn etməsinlər ki, onlar öz nəfslərinə ikram edirlər. Əksinə, onlar öz nəfslərinə zülm edirlər. Çünki öz nəfslərini oda atırlar. Və həmçinin də öz nəfslərini, nəfsin istədiklərindən qadağan edənlər elə bilməsinlər ki, nəfslərini alçaldırlar. Əksinə, onlar öz nəfslərini ucaldırlar, yüksəldirlər. Və Allah tala buyurur, قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين De, şübhəsiz ki, ziyan çəkənlər qiyamət günü özlərini, yəni nəfslərini və ailələrini ziyana uğradanlardır. Açıq-aşkar ziyan da məhz budur. Və insan əgər öz nəfsini istədiklərindən məhrum etsə, bu zaman o öz nəfsini ucaltmış sayılır. Necə ki Allah Teala buyurur: "Və amma men xafa maqama rabbih və naha nəfsə anil hawa, fa innal cennete hiyel ma'wa." Rəbbinin huzuruna gələcəyindən qorxaraq nəfsini ehtiraslardan qadağan edənlər həqiqətən cənnət cənnət onun məskəni olacaqdır. Və Allahdan istəyirəm ki, Allah təala bizi eşidib faydalanlardan etsin. Allah təala bizi nəfsimizin şərindən qorusun. Amin. Və Allah təala bizi axirətdə dünya və axirətdə nicat tapanlardan etsin. Amin. Allah təala bizim xalqımıza hidayət versin. Amin. Və o yerlərdə ki, müsəlmanlar əziyyət çəkir, Allah təala onlara kömək etsin. Amin. Və xəstə olanlara da Allah, Allah təala şəfa versin. Amin. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون İhlasla.com saytı tarafından takdim olundu.